יתקהדל ויתקהדש שמהרה בא. אמן. Amen. בעלמדי חירותי וימליך מלכותי. בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל. בעגלה ובשמן כהרי ואמרו אמן. אמן. met elkaar. Jehe Shehemei Rabba Mevarach Le'alam Ul Alme Alemaya Yitbarach יתפרח וישתבח ויתפאב ויתרמה ויתנעשה ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמי דקודשה בריחו חמיינת בריחו